Baionan den pausa etxeak migratzailean etortzia baizik ez duela azkartzen zion suprefetak. Hervé Jonatanek berretxi zuen joan den hastian, estaduak eta departamenduak zutela gastuetan parte hartuko, Jean René Etxigarai, Euskal Elkargoko buruaren zat, hauzi faltsu bat egiten diote. Uh, c'est un faux procès. Si la police des frontières, qui n'est de la responsabilité d'un maire, on peut le deviner, Euh, si la police des frontières était assurée dans des conditions normales, on n'aurait pas aujourd'hui à gérer la situation de ces migrants qui arrivent à Bayonne. Pausa izeneko etxea izan aintzin, migratzaileak Baionako eskualdunen plazarat heltzen ziren, usu bariserateko autobus baten hartzeko, eta gaua noiztenka kanpoan pasatzen zuten, Jean-René Etxegarai. Cela dit, lorsque des migrants arrivent sur votre territoire, euh, vous avez le choix euh, de manifester de l'indifférence ou alors de considérer que vous avez une question humanitaire à régler, Pays Basque terre d'accueil. bere erabakia defendiatzen gabe Ils sont aujourd'hui plus de 3000 à être passés dans ce local. Eh bien, si ces 3000 personnes étaient passées sur la place euh, des Basques, essayez d'imaginer deux secondes euh, les questions de sécurité qu'on aurait pu avoir à régler. Pausa etxetik, bana beste eunta ogoi etorkin pasatzen dira egunero, aste buruz berreun baino gehiago, laueun bolondrez baino gehiagok laguntzen dituzte, eta dispositibo hori goraipatzen du jarrone etxegaraik, sigurtasun maila ere hobetzen baizik ez behitu. Tout se passe dans la plus grande sérénité. Je n'ai pas un seul incident à relever dans la manière dont euh, les bénévoles, du reste, qui font un travail exceptionnel, ils sont plus de 400 à travailler, jour et nuit. eta adingabe bakartu erduakienez, ala ere departamentuko kontseiluarekin eskuz esku ari direlan lanian errandu Euskal Elkargoko lehen